الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد خب درس چهارم را شروع مكنم از این كتاب مبارك اعتقاد اهل السنة اعتقاد ائمه حديث اعتقاد امام هاي اهل حديث از امام أبو بكر إسماعيلي رحمه الله در جاي رسیدیم كي امام میگوید قال المؤلف ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما لا على ما يقول أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم خب اكنون اعتقاد اهل سنت و اعتقاد امام های اهل حدیث درباره اثبات کردن صفت های برای الله سبحانه و تعالی صفت ها صفت های اثبات کردن که الله موصوف به صفت های بزرگ هست مسئله اسماء و صفات هست خاصتا صفت ها صفت ها مثل صفت های فعلی صفت هایی که متعلق به فعلی الله سبحانه تعالی هست مثل که الله خالق رازق آفرید مثلا ای صفت صفتی خلق و رزق و علم و حیات و صفت های هست صفت های ذاتی که دولت به ذاتی مثل علم الله که همیشگی دولت میکنه صفت های فعلی دلالت به مشیت است اگر الله بخواه انجام میده مثل آفریدن و رست دادن و صفت های ذاتی هست که متعلق به همیشه الله موصوفی به او صفت ها هست مثل مثلا الله همیشه عالم هست همیشه حیات حیات داره همیشه قدرت داره با صفت های خبری هست خبری یعنی آنچه که به خبر ثابت است به قرآن حدیث اکنون همینجا مسئله صفت های خبری هست که و یثبت يثبتون يعني أهل السنة والجماعات اعتقاد دارن و إثبات میکنن اینکه ان له وجها اینکه الله سبحانه و تعالی وجه داره روی داره خب در باب اسماء و صفات اهل سنت و جماعت بهترین طایفه هستند و هر آنچه که در قرآن و حدیث آمدگی هست از صفات او را اقرار میکنند چون که علامه ابن عبدالبر رحمه الله در کتاب تمهید میگوید أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة اهل السنة اجماع دارند بإقرار اقرار اثبات کردن صفات هايك وارد شدگی صفات هايك آمدگی است برای الله در قرآن و سنت و چه اجماع دارن؟ اجماع دارن به اثبات کردن و اقرار کردن این صفت ها و ایمان بها و ایمان آوردن به این ها و حملها على الحقيقه لا على المجاز و این صفات ها را به معنای حقیقی اثبات میکنند نه به مجاز مجاز نیست میگن بلکه حقیقت است الله در حقیقت شنوا هست الله در حقیقت بینا هست الله در حقیقت وجه داره الله در حقیقت روی داره ید داره و صفات ها را به حقیقت تعویل نمیکنند تحریف نمیکنند انکار نمیکنند تبدیل نمیتیان همچنین حافظ محمد ابن ابو محمد کرجی رحمه الله میگه كل صفه وصف الله بها نفسه او وصف بها نبیه فهي صفت حقیقتا لا مجازا هر صفت را که الله خود را به او وصف کرده است صفت هایی که الله به خود اثبات کردگی است یا اینکه برای الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم داناترین مخلوقات به الله وقتی پیغمبر اثبات که کرد این میگد به حقیقت بیان کرده می شود و حقیقتا الله موصوفی به همین صفت ها است مجاز نیست که بگه مجاز احتمال رد کردن باشه احتمال تأویل کردن باشه و همچنین ابو قاسم اصبهانی میگوید مذهب سلف همه مذهب کل سلف همی بود که نامهای صفات ها به الله اثبات کرده شد به همون معنای ظاهریش که معنایی که در لغت عربی آمدگی است و نفی کردن کیفیت کیفیت نفی کردن میگه فهذا اجماع معلوم این میگه اجماع معلوم است عند جميع اهل السنه والحديث در نزد تمام اهل سنت و اهل حدیث میگه این معروف است که های برای الله سبحانه و تعالی اثبات کرده شود بدون اینکه تشویق کنن مانند کنن و بدون اینکه بیکار کنن الله را از صفت بلکه این مذهب اهل حدیث اهل حق اهل سنت و جماعت هست این مسئله اثبات کردن صفات ها هست خب ما چنانه که مسلمان ها همه اجماع دارن که الله ذات داره ذات بزرگ ولیکن این ذات الله بس کدام ذات از های چیزها مانند نیست کیفیت او ذات الله را کسی نمیداند مسئله صفات الله سبحانه تعالی مثل همین است چون که امام خطابی الله میگد سخن میگد در باب صفات های الله از شنیدن و دانستن و علم و ید و وجه و استیوا و آمدن و همه سخن میگد در باب صفات الله فرع است در از سخن کردن در ذات الله چرا که میگه ما در باب که میگیم الله ذاتی داره موجود... الله ذاتی داره میگه چرا که در باب ذاتی الله سخن میکنیم از جهت اینکه موجود هست الله نه اینکه از جهت نه اینکه از جهت اینکه بگیم الله ذاتش به کدام مانند است به چیز مانند است مثل همین میگه مسئله های اثبات کردن صفات ها میگه اثبات کردن وجودی هست یعنی الله صفات های برای الله موجود است نه اینکه کیفیت او صفت ها را بیان کردن بیده با خاطر همین عالم ها میگن سخن میگن در باب صفت ها مثل سخن در باب ذات هست ذات الله چونه که ذات الله با کدام ذات از ذات ها مانند نیست همچنین صفت های الله با کدام صفت های از صفت های مخلوق ها مانند نیست بنابراین این مسئله قاعده خیلی قاعده مهم است فرق گذاشتن بین خالق و مخلوق چون که خالق جل جلاله خیلی خالق بزرگ هست با کدام از مخلوق مانند نیست در ذاتش همچنین الله سبحانه تعالی در صفاتش صفات خالق هیچگاه به صفات مخلوق مثلا مانند نیست دلیل این مسئله خیلی قاعده مهم است صفات در سخن در باب صفات الله مثل سخن در باب ذات الله سبحانه تعالی است تو که ذات الله به کسی مانند نیست بنابر صفات الله هم به چیزی مانند نیست خب صفات الله سبحانه تعالی اکنون اهل سنت و جماعت ایمان دارند که الله سبحانه تعالی موصوف به صفات بزرگی هست بعضیش امام امام اهل حدیث امام اسماعیلی بعضش از ذکر میکنه که میگوید و یثبتون ان له وجها خب مسئله صفات ده اعتقاد اهل سنت همین است که به کیفیت ذکر کردن حقیقت صفات الله را نمیدونیم الله خبر داد است که وجه داره روی داره ید داره الله شنوا هست بینا هست لیکن گفتگی نیست بیان کردگی نیست که چگونه هست بنابر اهل سنت اثبات میکنن مجردی تنها اثبات کردن مانند دیگه معنای تشبیه و مانند کردن نداره و خلاف شعری ها و متریدی جمعی هایی که میگن وقتی اثبات کنی گویا که مشبه هست نیستی نه این خیلی نیست امام شیخ امام بخاری میگه تشبیه کردن الله به مخلوق ها میگه کفر است اما میگه اثبات کردن آنچه که الله اثبات کرده این تشبیه نیست میگه به شک همینه الله صفات های قائل هستیم اینکه الله صفات هایی داره بدون اینکه به کدام مخلوق از مخلوق ها مانند باشه هر چیزی که انسان خیال کنه به فکر بگذرانه شباهت مانند را پس این مردود هست جایز نیست کل ما خطر ببالک والله خلاف ذلك هر که با فکرت حتی حتی جایز نیست که با فکرت تصور کنی عیسی باید در مخلوقای الله فکر و تصور کنه تعمل کنه تدبر کنه نه در صفات های خالق جل جلاله زیرا صفات های الله را با فکر کردن و تصور کردن عیسی پیدا کرده پیدا کرده نمیتونه حقیقت صفات های الله را فهمیدن نمیتونه فقط اثبات میکنی برای الله صفات های را خب امام اسماعیل میگد و یثبتون ان له وجها اهل سنت اثبات میکنه که الله برای الله روی هست چون که خود ابو حنیفه رحمه الله میگد له نفس و وجه و يد در فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله این را میگوید خب اهل سنت اثبات میکنه برای الله همون صفات هایی را که در قرآن و سنت آمده است با وجهی که لایق الله هست صفات الله با وجهی که مناسب الله هست لایق الله هست هر یک مخلوق حتی در بین مخلوقات هر یک مخلوق به خود صفات خاصی داره دستی مثلا شطور از دست مثلا انسان از دست مورچه خیلی فرق کلان است بین سه مخلوق فرق خیلی در حقیقت خیلی فرق کلان است مثل همین الله زلجلال به خود موصوف به وجه است وجه به روی میگوید الله روی داره که به کدام روی ها مونن نیست به روی که لایق خودش است الله سبحانه تعالی در قرآن میگه و بقا وجه ربک و باقی میماند روی پروردگار تو و حدیث ها در این هم خیلی حدیث های زیاد است که پیغمبر صلی الله علیه و آله که حدیث مسلم هست که پیغمبر صلی الله علیه و آله گفتن حجاب نور حجاب الله سبحانه و تعالی نور هست لو کشف لو کشفه اگر بکشاید این حجاب را لاحرقت سبحات وجهه وانتهى اليه بصره من خلقه اگر رفت این حجاب الله نوری هست اگر رفت این حجاب الله کشف کنه زیباگی نوری روی الله تمام چیزها را میسوزانه بنابراین خیلی خیلی روی الله سبحانه و زیبا و جلال و زیباگی الله بهای الله خیلی زیبا هست خب اهل سنت الجماعت برای الله اثبات میکنن صفت را به نام وجه چون که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که در آیات معروف است در حدیث های زیاد یکیش همین اسالک لذة النظر الى وجهك که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفت الها من طلب میکنم لذتی نگاه کردن برویت که اهل سنت و جماعت هم به این اعتقاد دارن که الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات جسد بصفات وجه اسالك لذة النظر الى وجهك وان شي پیغمبر صلى الله عليه وسلم در حديث ديگه گفتن اعوذ بوجهك پناه میبرم به روی تو یا رب به خاطر همین آیات قرآنی در این باب معروف است در باب آیات ها و حدیث ها اثبات روی برای الله ثابت هست حدیث های متواتر هست در این باب حدیث خیلی زیاد هم هست و اما اهل بدعت از معتزلی ها و اشعری ها و جهمی ها معطله ها تعویل کردن که مثلا چه مقصود از رو میگن دادن اجر ثواب است و بقا وجه ربک یعنی باقی ماند ثواب پروردگاری تو خیلی تعویل ثواب و اجر پاداش همین خیلی تعویل میکنن بعد این حدیثی که که لذت نظری الى وجهی که چی تعویل میکنن اله من طلب بک لذت نگاه کردن برایت یعنی نگاه کردن به ثواب الله و اجر الله که معنا نداره و وجه ربک باقی ثواب پروردگار تو حجابه النور روکشها احرقت صبحات وجهه صبحات وجهه یعنی روشانی ثواب و اجر الله همه چیزا میسوزانه سبحان الله بلا وقت این تعویل کسانی که وجه الهی را به ذات الله تعویل میکنند یا اینکه به ثواب و اجر تعویل میکنند بلا بخاطر این تعویل خیلی تعویل باطل هست مخالف قرآن و مخالف حدیث و حتی مخالف لغت عربی هست که لغت عربی در وجه به معنای ثواب و اجر نمی بیاد خب به هر حال این تعویل اهل بدعت در این باب ضعیف هست و در این باب ضعیف هست که الله سبحانه و وقتی الله میگه قل هو القادر على ان يبعث علیکم عذابا من فوقكم بگو که الله قادر است که از بالای شما عذاب رو بیاره پیغمبر گفت اعوذ بوجهی اله گفت پناه میبرم بر رویت یعنی به ثواب و اجر پناه میبرم پناه میبرم به ثواب و اجرت یا رب معنا نمیکنه او من تحت ارجلكم الله قادر است که عذاب را از پایان شما بیاره از پایان پایتون زیر پایتون پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند اعوذ بوجهک پناه ببرم بر رویت یا رب یکی معنیش این اگر گفت ثواب اجر معنا نمیکنه خب این یکی از صفات بزرگ الله صفت وجه الهی هست خب دیوم صفت و سمعا و بصرا اهل سنت همش اثبات میکنن برای الله از صفات های خبری صفت سمع شنوایی البصر بینایی که الله میگه انه هو السميع البصير الله او شنوا و بینا و همچنین الله میگه ان الله سميع بصير الله شنوا و بینا هست تمام چیزها را میشنود تمام چیزها را میبینه چه که الله سبحانه میگه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما حضرت عائشه رضی الله عنها میگه من در دوری خانه بودم خانه که خیلی خانه دو خانه پیغمبر صلی الله علیه و با اون زنی مجادله در اون در بیرو بود در پیش تریزه میگه بعضی سخنهاش میگه قد پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحبت میکرد این زن شکایت میکرد به سوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت عایشه رضی الله عنها میگه حدیث بخاری ده بعضی سخنهای این زن میگه برای من مخفی میمون بعضی همش نایدم بعضی نمیشیدم یکی الله از فوق سبع سماوات همه آواز این زن را شنید و گفت قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها به شنید الله سخن زنی را که مجادله میکرد با تو در حق شوهرت و تشتکی الی الله والله یسمع تحاورکما الله سخن کردن یک دیگری با هر دو شما رو میشنید بنا به همین الله تمام چیزها را میشنوه آوازها تمام آوازها را با تمام لغت ها در هر یه لحظه انسان ها سخن کنند دعا کنند مردم در عرفات همه دعا میکنند به یک وقت در یک وقت با زبان های مختلف الله همه اینها رو میشنوه و استجابت میکنه دعاشان و والله یسمع خب ان الله هو السميع الله شنوا هست تمام چیزها رو میشنوه بصیر هست بینا هست تمام چیزها رو الله میبینه الله سبحانه و تعالی به الله چیزی مخفی نمیمونه الله مرچه سیاه را در شب تاریک در بالای سنگ سیاه حرکت او را میبینه شنوایی الله و بینایی الله سبحانه و تعالی به وجه عام و شامل و کامل هست که یگام چیز از میشنیدگی ها یگام چیز از میدیدگی ها به الله ذوالجلال مخفی نمیمونه تمام چیزها را الله میدانه یکی از صفات های سمع و بصر شنوایی و بصر بینایی به الله سبحانه و تعالی اثبات کرده میشه و این صفت کمال الله سبحانه و تعالی هست که تمام چیزها تمام چیزها را میشنوه و صفت بعدی که شیخ در اینجا ذکر کرد که الله سبحانه و تعالی و علما الله سبحانه و تعالی موصوف به علم هست علمی که تمام چیزها را میبینه الله میگه علام الغیوب الله میگه عالم الغیب الله دانای غیب هست چیزهای مخفی را چیزهای غیب را میدونه الله سبحانه تعالی أنزله بعلمه الله قرآن نازل کرد به علم خیش و الله سبحانه تعالی میگه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء علم الله خیلی علم کامل و شامل است تمام چیزها را در بر میگیرد الله میگه ان الله بكل شيء علیم الله دانای تمام چیزها است علیم به همه چیزها است چون که در حدیث حدیث استخاره هم میگویم ولا اعلم وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب یارا ما نمیدانی و تو میدانی زیرا تو داننده غیب هستی غیب ها هر چیزی مخفی و آشکار را الله سبحانه و تعالی میداند حتی علیم بذات الصدور آن چیزهایی که در دل انسان پنهان است و پنهانی هست در دل انسان انسان میگذرانه الله سبحانه و از او با خبر است این صفت علم علم الله علم کامل و علم همیشه و ابدی و, و جاویدانی و علم کاملی الله سبحانه تعالی است این اعتقاد اهل سنت جماعت است که الله سبحانه تعالی علیم هست علیمون الله یک صفات های نام الله علیم از کلمه علیم علم گرفته میشه که الله موصوف به علم است خب صفت بعدی که امام اسماعیل ذکر کردن قدرت یک از صفات های بزرگ الله صفت قدرت هست که الله قادر هست یک از نامهای الله قدیر یک از صفات نام هاش قدیر هست قدیر یعنی تمام چیزا آه، قادر هست و صفات الله سه نوع هست قدیر قادر مقتدر قادر هست الله قدیر هست مقتدر هست و الله سبحانه تعالی میگه ان الله على كل شيء قدیر الله به تمام چیزها تمام چیزها قادر هست و الله سبحانه تعالی میگه و ما كان الله ليعجزه من شيء في في السماوات ولا في الارض نبود که چیزی الله را عاجز کنه در زمین ها و یا در در آسمان ها و زمین چیزی از از الله چیزی از قدرت و سلطنت و توانای الله خارج نیست آنچه در حدیث دعای استخاره که میگوییم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اینجا اثبات کردن صفت قدرت کامل شامل برای الله سبحانه تعالی صفت بعدی که شیخ ذکر کرد این صفت قوت هست که الله خیلی قوت بزرگ داره قدرت عکسش عجز هست که الله قادر هست لیکن مخلوقات عاجز هستند و الله قوت داره که مخلوقا عکسش مخلوقا ضعیف هستند خب الله میگه ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين الله سبحانه تعالی هست او ریس دهنده صاحب قوت استوار صاحب قدرت بزرگ که الله ذو القوه الله قوی هست و الله میگه و هو القوی العزیز در قرآن میگه الله قوی هست با قوت است و چیزی از زیر قدرت او و قوت او خارج نیست و صفتی بعدی صفت عزت هست و همچه اهل سنت اثبات میکنه که الله موصوف به عزت هست که الله عزیز هست عزت داره الله میگه فلله العزه جميعا تمام نوع های عزت از آن الله سبحانه و تعالی است فان عزت لله جميعا تمام عزت ها عزت از جهت اینکه الله عزیز هست قوی هست کمال قدرت داره عزت از این جهت که الله قاهر هست مغلوب کننده هست تمام چیز را یگان چیز از مغلوبیت الله و و یگان چیز از قهر و غلبه الله سبحانه تعالی خارج نیست قوی عزیز به معنای غالب یعنی غلبه کننده و در زیر قهر خود انداختن تمام چیزها و هو قهر کل شیء تمام چیزها را مغلوب کرده است الله سبحانه تعالی تعز من تشاء همچنین که الله میگه تعز من تشاء عزیز میکنی عزت میدی هر کی را که بخواهی و کلاما یک از صفات الله صفت کلام هست که خیلی صفت بزرگ هست که الله سخن میکنه، الله سخن گوینده هست چون که الله میگه، و کلم الله موسی تکلیما الله سخن کرد با موسی سخن کردنی الله سبحانه و تعالی سخن میکنه. این مسئله صفت کلام خیلی صفت مسئله طولانی هست که اهل بدعت در این باب اختلاف کردن که گفتن کلام الله الله متکلم نیست گفته و اهل بدعت در این باب اختلاف کردن بدبر گفتن کلام الله مخلوق است مبنی بر این قرآن که کلام الله است گفتن قرآن مخلوق است والعیاذ بالله ولكن کلام الله الله و کلم الله موسی تکلیما الله میگه سخن کرد الله با موسی سخن کردنی که تکلیما اثبات است که حتما با الله سخن کرد است بنابر موسی علیه السلام را کلیم الله میگویند خب و این بود صفات های بزرگ الله سبحانه تعالی از صفات هایی که در اینجا شیخ ذکر کرد بعد شیخ میگه لا لا على ما يقول اهل الزيغ من المعتزله نمیگه اونی که اهل بدعت از معتزلی ها و غیره غیر از اهل بدعت که تعویل میکنن هر یک صفتی که ذکر کردیم اهل بدعت اینها با خود تعویل ها و تحریف های خود را دارن اهل بدعت از معتزله که صفات ها را اثبات میکنن ولیکن نام ها معتزلی ها ترتیب همینه اول جهمی ها هست که خیلی طایفه بد هستن های جهمی بن صفوان که همه نام ها و همه صفات های الله را انکار میکنن یگان نام یگان صفت را اثبات نمیکنن جهمی ها خب بعد از اونها معتزلی ها هست معتزلی ها نام ها را اثبات میکنن همیشه علی محکم و قدیر و لیکن همه صفات ها را انکار میکنن میگه الله رحمان است به رحمت الله قدیر است به قدرت الله علیم است بلا علم به علم اینا میگن معتزلی ها که نام ها را اثبات میکنن لیکن صفات ها را انکار میکنن طایفه بعدی طایفه اشعری ها و ماتوریدی ها هست که اسم ها را نام ها را اثبات میکنن ولی که از صفات ها تنها هفت صفت را اثبات میکنه به خاطر همین معتزلی ها هم نوعی از جهمی های میده هست جهمی های میده از اهل تعطیل هست تعطیل صغراش میگن یعنی نسبتا اینها هم انکار کننده صفت ها است خب ولکن کما بعد اهل سنت اعتقاد میکنن چون که خود الله سبحانه و تعالی میگوید و یبقا وجه ربک بعد ثانی دلیل ها را ذکر میکنه برام قدر اهل سنت و جماعت در بیان اعتقاد اول دلیل ها را جمع میکنن از قرآن و حدیث و اجماع بعد از آن اول استدلال میکنن و بعد از آن اعتقاد میکنن اول حدیث ها و دلیل ها را جمع میکنن ثانی مبنی بر این آیات و حدیث دلیل بعد از آن اعتقاد میکنن الله میگه بعد دلیل ها را شیخ ذکر میکنه که الله میگه و یبقى وجه ربک ذو جل... و یبقى وجه ربک جلال الجلال اکرام و باقی ماند روی پروردگاری تو و همچنین الله میگه انزله بعلمی و الله میگه ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء احاطه نمیکنه مخلوقات چیزی از علم الله را مگر همون چیزی که بخواه یعنی بعضی چیزهای غیبی که الله به واسطه پیغمبرها خبر داده است اینو همون قدر با خبرند اما علمی الله خیلی علمی بسیار است چون که قصه حضرت خضر علیه السلام با موسی علیه السلام حضرت خضر با موسی که حضرت گفتن چنانی که یک سوزن در بحر داخل کرده بشه و برآورده میشه چه مقدار آب را میگیره گفت علمی من و علمی تو گفت در, در, پیش علم الله گفت به مثل همین است علم الله خیلی علمی کامل و شامل است و Allah میگوید الله العزه جميعا مخصوص الله است تمام عزت ها الله میگوید و السماء بنیناها بایدین و الله میگوید بنا کردیم و السماء و عثمان را بنا کردیم اینجا بايد اینجا صفت جمع جمعیت نیست بنابراین بعد اینجا ذکر کردم اینجا این صفت نیست به شک زیرا که این کلمه اید مصدر هست من اید یعید این مصدر هست مصدر هست به معنای قوت به قوات تعویل نیست ای جمعیت نیست زیرا چون که الله سبحانه و تعالی قصه داوود علیه السلام میگه سوره صاد ده ذکر عبدنا داوود ذل ایدی بیاد ذکر کن بند بیاد بیار بنده ما داوود را که صاحب قوت بود ای قوت ای اید مصدر هست من اید یعیدو مصدر هست خلاصا اید جوان قوت و این تعویل نیست بلکه این معنای لغوی همین کلمه هست که این جمعیت نیست خوب الله میگه أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة الله میگه آیا نمیبینن که اللهی که اونها را آفرید او سختتر است از اینها دیده از روی قوت اللهی که اینها را آفریده است از این جبارها و متکبرها ده با قوت تر است الله میگه ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين الله هست او رزق دهنده صاحب قوت استواره بعد از اون مؤلف میگه هو تعالی ذو العلم الله سبحانه تعالی صاحب علم هست اکنون بعد همین از اون نام ها صفت ها گرفته میشه که از نام ها صفت گرفته میشه یعنی مثلا الله سمیع هست یعنی سمع شنوایی الله عزیز است یعنی عزت دار الله قدیر هست یعنی قدر برای قدر از نام ها صفت ها گرفته میشه رحمان رحمت قدیر قدرت و غفور مغفرت کردن همین خیلی صفت های الله سبحانه تعالى از نام های الله صفت ها گرفته می شود اما از صفت ها که الله صفتش اراده هست نام گرفته می که مرید یک از صفت های الله سبحانه تعالی مثلا مشیعت داره نمیتونیم بگم الله شاین شاین گفته این نامی از کلمه مشیعت نه از نام ها صفت میگیریم لیکن از صفت ها نام گرفته نمی شود خب شیخ میگوید فهو تعالی ذو العلمی الله جلال صاحب علم است علمی کامل و شامل که یکم چیز از علم الله مخفی نیست وذو القوة صاحب قوت هست و ذو صاحب القدرات هست و ذو السمع الله صاحب شنوایی هست و ذو البصر والكلام صاحب بینایی و کلام هست قال تعالى ولتصنع على عيني تويك انجام بده ان را على عيني ان هم الصفات البته نسبت به الله سبحانه هست چشم ولكن انجا مقصود اینجا اضافه لیتوسن علی عینی یعنی به دیده ما که مثلا ما رو میبینیم و نگاه داریم برای قدر در اینجا ولی توسن علی عینی صفت عین در حدیث صحیح ثابت است پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که در دجال گفتن انه اعور گفتن شیطان دجال گفتن یا چشمه هست یا چشمش کور هست گفتن و ان ربکم ليس باعور گفتن اما رب شما پروردگار شما اعور نیست اعور نیست یعنی مثلا یا چشم نیست معلومه الله سبحانه و تعالی دو چشم داره به همونه که لایق الله سبحانه و تعالی هست بدون تشبیه مانند کردن و بدون کیفیت او را فکر کردن و, و گفتن خب الله سبحانه و تعالی ولی تصنع علی عینی اینجا ده اهل علم وقتی میگن تا اینکه ولی تصنع علی تا اینکه انجام داده شده با چشم من یعنی این کار را بکنی معناش همین است که به دیده ما اینجا تحویل کردن نه تحویل نمیگه بلکه معنای همین آیت همین است و الله میگه واصنع با باعیوننا و وحینا حضرت نوح علیه السلام را الله امر کرد که بکن گفتن همون کشتی را به دیده ما و به وحی ما یعنی با دیده ما یعنی با اینکه ما را میبینیم و با خبر هستیم خب بالا کل حال این دو آیات را اهل علم میگن از آیات های صفات نیست به به خاطر که در این ده لازم همون اسم یا که لازم همون صفت ترجمه و معنادات کرده میشه خب وقال تعالی حتی یسمع کلام الله الله سبحانه و تعالی میگه حتى بشنوات اللهم قال وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله اللهم قال اگر إيكا از مشرك بخواهم که الله را بشنوان پس اونها رو بیمون حتی يسمع کلام الله حتی اینکه بشنوان کلام الله را معلوم شد که الله کلام داره سخن الله سخن کرده گست و چون که الله میگه و کلم الله موسی تکلیما الله سخن کرد با موسی سخن کردنی با آواز و با حرف و صوت سخن الله همین است الله ندا کرد فکر پیغمبر صلی الله علیه و آله حدیث صحیح حدیث بخاری است که گفتن الله روز قیامت میگه یا آدمو ای آدم حضرت آدم میگه لبیک و سعدیک و الله میگه خیوناده به صوت الله ندا میکرده میشه به صوت که ندا میکنه الله به صوت الله سبحانه و سخن میکنه به صوت و حرف بدون اینکه تشبیه باشه و کسی از مخلوق بنابر قرآن کلام الله سبحانه و تعالی هست کلام الله هست الله و کلم الله موسی تکلیما و الله سخن کرد با موسی سخن کردنی و که الله میگه یریدون ان یبدلوا کلام الله میخوان اینکه تبدیل بتن سخن الله را و قرآن قل هو الله احد انی انا الله همه اینها سخن الله است این همه سخن های الله ذل جلال و اکرام است و اذا سالك عبادي عني فاني قریب اجيب دعوه این سخن الله سبحانه و تعالی است بلبر یریدون ان یبدلوا کلام الله و وكلم الله موسى تكليما وحتى حديث صحيح پیغمبر صلى الله عليه وسلم فان قريشا قد منعوني من ان ابلغ كلام ربي یعنی قریش مشرکای قریش گفتند من را من کردن اینکه کلام رب کلام پروردگارم را برسانه به مردم بس که قرآن کلام الله سبحانه تعالی الله سخن میکنه بله بلکه الله سبحانه تعالی عیب گیری میکند بوت ها را که اونها سخن آدم رد نمیتین یعنی سخن جواب نمیتین یعنی گب نمیزنن معلومش از گب نزدن ندیدن نشونیدن صفت عجز و نقص هست و عیب است و الله سبحانه تعالی پاک از از نقص و عیب و الله موصوف به تمام کمال مطلق خب الله سبحانه میگه و کلم الله موسی تکلیما و الله میگه إنما قولنا لشیء الله میگه إنما قولنا لشیء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون إمام اسماعیلی این آیات های بسیار را میاره تا طيب اینکه در رد جهمی ها در رد معطله ها کسانی که آیات و آیات های صفات آیات های حدیث های صفات را این قبول ندارن انکار میکنن و از اینها اه، بدیشون بدشان میآید ولكن اهل السنه والجماعت پیروی کننده متبع دلیل هستند اگرچه اهل بدعت اهل بدعت که این کار معقول هم که نباشه الله سبحانه و تعالی میگه انما قولنا لشیء هر اینا سخن ما برای چیزی که چیزی که اذا اردناه وقتی که بخواهیم چیزی را ان نقول له كن فيكون این که براش میگیم کن باش فیکون و پس میباشد پیدا شو الله چیزی را خواهد امر میکنه که پیدا شو پس او چیز حتما پیدا میشود إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون الله سبحانه وتعالى معلومه شكي الله سخن میکنه و الله ندا میکنه الله سخن داره به حرف و صوت حرف است و صوت است و لیکن آه، بدون اینکه تشبیه باشه به مخلوق از مخلوقات و شیخ میگه ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن و اهل سنت و اعتقاد دارن اهل سنت جماعت اعتقاد دارن اینا میگن مساله مسئله تقدیر مسئله قدر مسئله تقدیر نیکی و بدیش جوری که در حدیث جبریل خواندیم که پیغمبر صلی الله علیه و آله گفتن وان تؤمن بالقدر خیره و شره و یک ایمان بیاری به تقدیر نیکی و بدیش که از جانب الله سبحانه و تعالی هست اهل و یقولون و میگویند اهل سنت ما یقول المسلمون باسرهم همون گفتن که تمام مسلمان ها میگویند که ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن اون سری که الله بخواه میباشد اون سری که الله نخواهد نمیشود سری که الله خود میگوید وما تشاؤون إلا أن يشاء الله و وما تشاؤون نمیخواهید چیزی را الا ان يشاء الله مگر اینکه الله سبحانه و تعالی بخواهد خب این مسئله تقدیر هست مسئله قدرش میگن چون الله میگه ان كل شيء خلقناه بقدر الله میگه محمد چیز را به تقدیر آفرید تقدیر یعنی چی تهریزی پیشینه تهریزی پیشینه که الله همه چیز را در در برابر در لوح محفوظ همه چیز را نویساند اینو باب تقدیر میگن باید انسان اعتقاد دونه حتی ایمان آدم صحیح نمیشه حتی یک ایمان بیاره به ایمان به تقدیر که ایمان به تقدیر یکی از رکنهای در در ایمان هست ایمان شش رکن داره یکیش ایمان به تقدیر هست به نیکی و است خب اهل سنت و جماعت و اهل حدیث ایمان دارن که تمام چیزها به علم پیشینه الله سبحانه تعالی مقدر کرده شده همه چیزها را میگن تقدیر چهار مرتبه داره به همین چهار مرتبه ایمان آوردی ایمان به تقدیر صحیح میشه اول اینکه با علم الله که علم الله علم شامل و کامل هست یعنی تمام چیزها را الله دانست است پیش از اینکه آدم را بیافره پیش از اینکه قیامت را پیش از اینکه تمام چیزها را الله میدانست چون الله میگه الله بكل شيء علیم الله با تمام چیزها دانا هست یکم چیز از الله مخفی نمونه اینا میگه علمی کامل و شامل الله همه چیزها را الله میدانه و دانست و این چیزهای میدانستگیش طبق دانسته خش پس در لوح المحفوظ این دی مرحله را مرحله کتابت میگه همه چیزها را نویسانده است و کل شین في فی کتاب الله میگه تمام چیزها ما شمار کردیم نويسانيم در لوح المحفوظ مقصد کتاب مبين یعنی در لوح المحفوظ همه این چیزها را چون که الله میگه و خلق کل شیء فقدره تقديره. الله تمام چیزها فرد است پس او را معین کرده است در تقدیر تحرز تحسزی پیشینه کرده است همه چیزا الله معین کرده است یکم علم شامل الله و کامل الله دیوم کتابه یعنی همون چیزی که الله میدونید پس او را نویسان در لوح المحفوظ سیم و تمام چیزها را به مشیت هست مشیت یعنی خواستی الله سبحانه و که هیچ چیز به خواستی الله سبحانه و تعالی نمیشود چون که الله میگه ولو شاء الله لجعلكم امه واحده اگر الله بخواه همه شما را یک امت بکنه مؤمنه امت مسلمان یکی که الله بخواه هم میشه و پیغمبر صلی الله علیه و آله گفتن اجعلتنی لله ندا بل ما شاء الله وحده آیا تو گفت مرا هم ندی همتای الله قرار دادی پس بگو ما شاء بل ما شاء الله وحده بلکه همون چیزی که الله بخواه تنها که معروف است ماشاء ماشاءالله کنه اینا میگم مرحله مشیئت که چیزی که الله بخواد بعد اون میشه بنده هم خواهش داره مشیئت داره لیکن مشیئت بنده تابع و پیروی مشیئت الله ذوالجلال و الاکرام هست چهارم مرحله مرحله خلق است که تمام چیزها را و خلق کل شیء تمام چیزها را الله سبحانه و تعالی آفریده است همه چیز مخلوقی الله سبحانه و تعالی هست چون که الله میگه والله خلقكم وما تعملون الله آفرید شما رو و آنچه که عمل میکنید اینا میگن مسئله تقدیر هر کی به همین چهار مرحله چهار چیز ایمان آور ایمان جواب تهدید کامل می شود که تمام چیزی که به ما واقع شود از کفر و ایمان و از کلان و میده و از غم و اندوه و از خرسندی همه در لوح المحفوظ نویسنده شده است و بعد از مشیت و اراده الله سبحانه و تعالی است بنابر انسان اگر رفت و در مصیبتی واقع شد مصیبت و بلای ده، پس میگوید قدر الله و ما شاء فعل پس میگوید ان لله و انا الیه راجعون اگر رفت در معصیت و گناه واقع شد استغفر الله و توب الیه بنابر بنده همین دو حالت یا در مصیبت واقع می شود که واجب این است که بگوید ان لله و ان الیه راجعون یا اینکه در معصیت واقع می شود گناه می کند پس واجب این است که بگوید استغفر الله و اتوب الیه بنا بخاطر دو حالت داره بنده مؤمن از دو حالت خارج نیست یا در مصیبتی واقع می شود میگوید قدر الله و ما شاء فعل میگوید ان لله و ان الیه راجعون یا در گناه و معصیت فاستغفره استغفار و مغفرت طلب میکنه خب بنابر خاطر هم این چهار مرحله همین است که علم و دانش الله و در این باب اهل بدعت از جبری ها و و قدری ها این مسئله در اهل سنت مخالفت کرده دو طایفه بده یکی اینها جبری ها میگه بنده مجبور است یعنی چیزی که میکنی گویا که به اراده و به اختیار تا که خودش احساس میکنه که چیزی که بخواه همون یکی که مسجد میره به اختیار خودش میره و که کلیسا میره به اختیار خودش میره inson ma'lumki inson ixtiyordir بنابراین الله خود چی میگوید الله در قرآن بنابراین اهل سنت جماعت اعتقادشون از قرآن و حدیث گرفتگی است که الله میگوید لمن شاء منكم ان يستقيم برای هر کی هر کی بخواهد شما که مستقیم و هدایت یا راست شوه استوار شوه بعد در دوم آیه چی میگه سوره تکویر ده لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين هر کی بخواهد شما راه راه مستقیم در راه رود لیکن وما تشاءون نمیخواهید چیزی را الا ان يشاء الله رب العالمين مگر اینکه الله عزوجلال الله رب العالمین بخواهد بنده مشیت داره خواهش داره اراده داره الله هم مشیت و اراده داره خب چی فرق است کنون فرق همین است که مشیت بنده بعد از مشیت الله سبحانه تعالی هست الله بخواه بنده بخواه الله بخواه میشوه بنده بخواه ولی که الله نخواه نمیشوه به خاطر همین انسان به چی عقاب میشوه به همون کارهایی که به اختیار و به مشیت خودش کرد بدار بنده هم قدرت داره اختیار داره مشیت داره الله هم به اختیار و مشیت و قدرت داره فقط همین فرق است که مشیت و قدرت بنده تابع پیروی مشیت الله سبحانه و تعالی است الله سبحانه و تعالی همین را در یک آیت هر دو که کرد که میگه لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين. برای مسئله ایمان به تقدیر همین نکته های خیلی مهم است که تمام چیزی که در دنیا واقع میشه به مشیت و اراده الله سبحانه و تعالی فقط اینقدر اراده دو نوع است یکی را اراده کونی میگن یعنی کونی قدری که الله سبحانه و تعالی با کونن قدرن خواسته همه چیز واقع شود از کفر و ایمان و از از ضلالت و از هدایت و از صلاح و طلاح و همه طرفا چرا زیرا که خیلی بد است که در ملک الله در ملکوت الله در کون عالم الله چیزهای واقع شده به ارادش نخواست الله گویا این امکان نداره بنابر حتما کونن کونن و قدرن الله خواسته کفر کافر فسق فاسق همچنین ایمان مؤمن صلاح صالح خب و همچنین بعد دیگه اراده را به اراده دینیش میگن اراده شرعی که اینجا مقصود هر چیزی را که الله سبحانه و دوست بداره راضی باشه پس این را اراده کونی میگه اراده فقط اراده ده نوعه یک اراده کونی و قدری هست پس این ایفا نداره هر چیزی خواه خیر خواه شر پس الله اراده کرده است خواسته مشیت کرده خواسته در که هیچ چیز امکان نداره که از ملکوت و کون الله از عالم الله از عالم الله چیزی خارج باشه به اراده الله نخواست الله چخل میشه اگر رفت کار به خواسته الله کاری که شوه برایش الله عاجزه فقط همین کار اگر شر هم که باشه به خاطر حکمت های دیگر الله هم را خواسته واقع شدنه مثلا الله سبحانه و تعالی شیطان کافر شدن شیطان از سرکشیش الله خواسته قدرن از روی کون تا اینکه مثلا بعد این وسوسه ها شوه مجاهد ها شوه اهل ایمان شوه اهل تقوا شوه اهل کفر شوه اهل دوزخ شوه اهل جنت شوه که کتاب که نمیشد از کفر و شرک که اهل دوزخ که نمیشد اگر افت کفر و اهل شرک که نمیشد جهاد که نمیشد بنابر شیطان اگر چه شر به نفسش در ذات شر ولیکن به نسبت حکمت های دیگری که گذاشته شده است پس در این حالت اون نوع خیر هست از جهت و ذاتش نیو لیکن به آنچه که از او واقع از حکمت ها و سیرهایی که الله سبحانه تعالی در این شیطان گذاشته است یا در خلق شیطان گذاشته شده است مثل انسانی که مثلا داروی تلخی را و برای تا اینکه شفا یابه مثل همینه مثل همین بریدن پا خیلی بد است اما اگر افتاد پای کسی کسل قند باشه پاش قند خورده ایستاده باشه پاش سیاه شده باشه بریدن چلیکاش یا که پا براش خیره چی چرا تا اینکه مثلا امین کسل قند و دیگهش مثلا به بالاتر از او به زانو و به ران و اجهاد سرایت نکنه خب برای بخاطر همین مسئله اراده الله اراده الله تمام چیزها را در بر میگیره مشیت الله مشیت عام است خواه کونی باشد خواه قدری الله سبحانه و تعالی خب خلاصه اراده دو نوعی یکی اراده کونی هست کونن و قدرن و یکی اراده شرعی هست اراده شرعی یعنی چیزی که الله دوست بداره و راضی باشه پس بنابر فعلی طاعت ها عبادت ها الله و به محبت الله و به امر الله واقع میشه اما کفر و شرک اعلا مان کرده است با وجود این خواسته واقع شود با حکمت های دیگری و اما از الله از او راضی نیست الله سبحانه تعالی از کارهای شرک و کفر که معصیت و زلالتی که واقع میشه الله راضی نیست اگرچه کلان و قدران اون خواسته است اگرچه شرعا او را نخواسته باشه مان کرده باشه خب این بود مسئله تقدیر ده انسان باید همین قدر به همین نکته ها باید حتما ایمان بیاره بنابراین شیخ در دوامش میگه و یقولون اهل سنت میگوین لا سبیل احد ان یخرج عن علم الله تعالی ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله سبحانه وتعالى اهل يقول هج كسي از علم الله خارج نست اینا يقول مثلا علم علم كامل وشامل الله سبحانه وتعالى الله يقول وأن الله قد احاط بكل شيء علما الله تمام چیزها إحاطك احاطه کرده است همه چیز در زیر علم الله سبحانه تعالی است هیچ کسی از علم الله خارج نیست و همچنین اهل سنت میگوید ولا يغلب فعله و ارادته مشیئه الله کسی را خواهشی کسی فعل کسی مشیت الله را غالبه کرده نمیتونه یعنی کسی را خواهش بنده هیچگاه قویتر و قوتر از خواهش و اراده الله نیست بلکه و ما تشاؤون الا ان الله رب العالمین اما معتزله ها و اهل بدعت میگن الله که نخواهم تو بخوای میشه میگن به خاطر دو طایفه است که قدری ها کسی که میگن الله بند... الله میگن به فعل بنده کاری نداره بنده میگه خود تقدیر ساز است تقدیری خود میگه خودش میسازه حتی غلات قدری ها میگن الله سبحانه تعالی تا یک اون کار را بنده نکنه میگن الله نمیدونست که چی میشه یعنی مثلا دو ساعت پس من چی میکنم میگن الله نمیدونست ولی عیاذ بالله این سخن سخن کفری هست کسانی که علمی الله را انکار کردن خب دیون طایفه طایفه جبری ها هستن جبری ها میگن بنده مجبوره مثل رابطی هست گویا در روز خیمه گذاشته شده است همین گویا کار میکنه که باطل احساس میکنه که مجبور نیست بگم کار مجبور نیست که چیزی را خواهی کدام را اختیار میکنی فقط همین که کابی کار که شد معلوم میشه که الله خواند خوند تا بدن همین فرق است که الله خواستا الله همیشه نویسانه بچی به اینکه باید بکنی بلکه الله نویسانه به علم پیشینه سابقش که همین چیزا واقع میشه پس اراده تقدیرش نویسانه بدور فعل بنده و اراده بنده بعد مشیت الله سبحانه و تعالی است ولا ایبدل علم الله و علم الله هم تبدیل نمییابه بلکه الله خواه بنده بکنه خواه بنده نکنه این در علم الله و دانش دانستن الله موجود است چه که حضرت عمر رضی الله عنه گفتند نفر من قدر الله الى قدر الله میگیره فرار میکنیم گفت از تقدیر الهی به تقدیر الهی در اینجا در اینجا این سراوی خائس روی هر دشته الله سبحانه و تعالی دانا هست و هر به تقدیر الهی است فانه العالم زر الله سبحانه و تعالی عالم هست لا یجهل الله جاهل نیست بلکه چیزی برای الله مخفی نمیمونه همه چیز رو الله میدونه ولا یسهو الله سبحانه صحو نمیکنه چون که الله میگه و ما کان ربک نسیه پروردگار تو فراموش کننده نبود والقادر لا یغلب الله قادر است که مغلوب کرده شود این بود اعتقاد اهل سنت امام اعتق... امام اسماعیلی اعتقاد اهل حدیث و اهل امام های اهل حدیث را در این باب ذکر کرد مسئله چی مسئله صفات باشه خیلی قاعده های مهمه که برای هر یک مسلمان مختصر یا خود دانستن اینها به حد به بسیار هم مهمه و دیگه مسئله مسئله تقدیر مسئله تقدیر هم همین است که همه چیز بعد علم و اراده و مشیت الله سبحانه و تعالی هست و اینکه یگان کس با اراده خود اراده الله را مغلوب کرده نمیتونه چیزی که الله بخواه همون و همون تفصیلاتی که ذکر کردیم اما اهل بدعات از طایفه های مختلف در این باب زلالت و گمراهی ها دارن ولیکن اهل سنت را الله هدایت کرده است در همه مسئله چه مسئله صفات ها باشه مثلا اول اثبات کردن صفات ها با وجه که لایق الله سبحانه تعالی است در همون صفت هایی که در قرآن و حدیث های صحیح آمدگی هست و چی در مسئله تقدیر باشه که میگن الله تمام چیزها را نویسانده است تمام چیزها را میدانه تمام چیزها بعد مشیت الله واقع میشه زری کو کون مخلوق مخلوق کون عالم عالم الله است و تمام چیزها را الله آفریده است آفرنده تمام چیزها الله است الله خلق کل شیء الله آفرنده تمام چیزها است همه چیزها الله آفریده بله کس کننده انجام دهنده همین کار خودی بنده هست ولیکن همون اراده و با اراده و خواهش و قدرتی که بنده همین کار را میکنه همین قدرت و اراده را در بنده یعنی اراده خویش. همین خویشی که به خواهشت کار را میکنی و به قدرت تواناییت همون الله دت آفریده است به خاطر نمیدود خالق همین کار گویا خود حق خالق همین کار الله سبحانه و تعالی الله میگه والله و ما تعملون الله آفرید شما را و آن را که میکنید های ما های ما کارهای ما مخلوق الله سبحانه و تعالی است برای چی برای که ما ها مونه کارها مونه بعد دو چی میکنید یکی به اراده به خواهشامون یکی به قدرت توانایی اگر اراده نداشته باشیم نخواهیم نمیکنیم دیگه اگر رفت و عاجز باشیم انجام نمیتیم وقتی که آج... میکنیم هر کاری را به اراده و به قدرت همین اراده و قدرت را در ما الله زلجلال آفریده است فقط همین مشیعت و اختیاری که ما داریم این هم بعد مشیعت و اختیار الله سبحانه تعالی هست و چون که الله گفت لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمین معلوم بشه هر چیزی که بنده مشیت کرد و واقع شد معلوم بشه الله سبحانه او را واقع شدن خواسته بود است و این بود مسئله تقدیر ایمان آوردن به تقدیر به همین مسئله به نوعی که ذکر کردیم یک از رکنی در ایمان هست ایمان انسان اصلا صحیح نمیشه مگر به همین طایفه از قدری ها پیدا شده گفتن نه گفتن الله به بنده در باب تقدیرش کاری نداره بنده مستقلانه خودش انجام میده گفتن الامر انف مستعنف یعنی کار هر کس خودش انجام بده دیگه همین واقعه میشدگی بعد پیدا میشه وقتی اولین طایفه در از این طایفه اهل بدعت پیدا شد که تقدیر الهی را انکار کردن وقتی خبرشون به عبدالله بن عمر صحابی بزرگ رسید حضرت عبدالله گفتن الله هیچ عمل اونها را قبول نمیکنه حتی اینکه ایمانی به چی بیارن به تقدیر بیارن و گفتن بگوشون که انی بریء منهم و هم براء مني گفت خبری مرا برسان شد که من از این قوم بیزار هستم و اونها از من بیزار هست و الله هرگز هیچ عملشون قبول نمیکنه حتی اینکه ایمان بیارن به تقدیر به همین نوعی که در قرآن و حدیث آمده است و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين